ne existas sen dangerai alkoholajoi. Medicino ne estas fixa scienzo. Gi constante shangigias cae actualigias, pere de ciutagai esploroi cioi revisias cae confirmas au mal confirmas mal novain conceptoina. Curacistoi devas dum vive studi cae ec coni la resultoin de novae scienzae el trovoi. Exemplo de tio estas la informo, transdonita dum multa iaroi, che vino cae aliai alcoholajoi, en moderae quantoi, povas esti nedangerai, cae ec bon farai alla homa sano. Nun tempe, plurae medicinae studajoi publicigas cum la iena frappa constato. La Monda Organizo de Cardiologio declaras che nenia quanto da alcoholo povas esti considerata secura por la coro. Crome, alcoholo alportas riscon alla cerbo, riscon ie cancero, riscon ie infectae malsanoi, cae ec riscon relate alla grava neurologia malsano amiotrofia laterala scleroso. Oni calculas che in uno iaro milionoi da homoi mortas cause de malsanoi ligitai al drincado, cio signifas quar procentoin el ciui mortoi en la mondo multae el tiui homoi estes ancorau iunae. Lau faculoi, oni nun scias che alcoholo, ec en mal quantoi, pliigas la riscon de cor malsanoi, icto, hipertensia cor malsano, aneurismoi, cae misritma ritma cor batado. Nova esploro en Brituio indicas che ec unu sola doso en ciu tago povas causi percepteblen changioen en la cerbo. Resonansai examenoi en pli ol 36 mil homoi inter la agioi de quardec cae sesdec nau estes faritai por comparo inter drincantoi cae nedrincantoi lau statistiche arrangita modello. Oni trovis negativa in relato inter alcohol consumado kai mesuroi de la grisa kai blanca strukturoi de la cerbo. Tiui relatoi estas disai tra la organo, ca estas proporcie pli intensai laula quanto trincita. Esploro en Australio, cun pli ol 35 mil homoi montris che la risco je cancero estas pli alta ce drinkantoi precipe relate mamo canceron ca intesto canceron. En nia mondo, oni cutime ligas drinkadon con festoi, amicigio, gioia sozia vivo, felicio. Homoi gaie considas sidas cae tostas dirante, sanon. Tamen, eble estus pli prudente fari la saman esprimon ansta tauiginte la alkoholan en havon de glasoi per pura fructo suco.